для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Мядзяны салавейка зноў зашаргацеў за шчоўкаў на цыферблаце гадзінніка, але на яго звярнулі ўвагу не болей, чым на заляцеўшую муху. З васковай пандоры бесцырымонна і нягжэчна сцягнулі блакітную у ружовыя кветачкі сукенку, і абражаная прыгажуня дарэмна пагрозна паглядала шклянымі шэрапрамяністымі вачыма некуды ў прастору, з якой прыходзяць прывідныя мсціўцы за гонар васковых дам. Профессорскі слуга хвелька кірпаносы давш... дабрэнны таўстун, некалькі разоў стукаўся ў дзверы, пачціва прасіў паведаміць, калі пан прафесар з'явіцца дадому, бо пані Саламея лёднік хвалюецца. Але быў адпраўлены назад вельмі непачціва. Аж вусну небаракі адкрыў ды задрыжэлі. Хвелька дастаўся прафесару паўмёртвым ад жаўтухі, Гаспадар вядомы піток прыехаў у вільню на соймік, ну і загуляў. Слуга таксама набраўся гразі і пячонка не вытрымала. Лёднік выпадкова заўважыў яго ў куце перавальнай залы скручаным у круг. Хвелькінаму пану было не да клопатаў з хворым, і ён прапанаваў доктару, калі таму ўжо так цікавы лёс няеглага пажаўцелага халопа, выкупіць яго за 10 талераў. Лёднік холадна сказаў, што яго самога ў свой час прадалі за шэлях. Але хвельку за названую цану выкупіў, выхадзіў і стаў для выратаванага боствам зямным, пагрозным, усемагутным і літасцівым. З адзінай заганай забараняе беднаму слузе нават у піва вусны мачаць. Багаты пацыент некалькі разоў пасылаў лёкая, плішчыліся ў кабінет праштрафленыя студыёзусы – прыходзілі ад прафесара францішка папроцкага які ўжо некалькі гадоў выпускаў вільні палітычныя каляндарыкі для якіх лёднік пісаў артыкулы па медыцыне але ўсе атрымлівалі з-за зачыненых дзвярэй даволі рэзкія прапановы з'явіцца ў другі дзень напалоханыя падазроным лязгатам у кабінеце лічылі за лепшае сысці тым больш было чым заняць сябе у Славнае места вільня пачынала шматдзённае гараванне па памерлым вялікім гетмане міхалі казіміры рыбаньку цела якога павінны былі пераводзіць у нясвіж. Хаўтуры ды іншыя жалобныя цырымоніі па асобе такога рангу займалі люд паспаліты не менш чым вайсковыя дзеянні. Да таго ж і пабойшчы маглі надарыцца. У вільню мусіў прыехаць сын і спадчыннік міхала казіміра рыбаньку Карль радзівіл памянушцы пані каханку. Належала вырашыць лёс, вызвалены пасля смерці Міхала Казіміра пасады ваяводы Віленскага. І Карль цвёрда разлічваў яе ўспадчыніць. А гэтага далёка не ўсе жадалі бо многія ўважалі князя заварятты распавядалі як нават бацька нябожчык нярэдка загадваў падымаць масты перад сваім замкам каб не пусціць п'янага ў мякіну сыночка з ягонай альбанскай бандай прапануючы працверазець дзецюкам за ночку на морозе аднойчы нават загадаў з гарматы ў паветра польнуць каб адагнаць шаленцаў які з такога разбэшчанага ўладар На суседзяў наезды робіць, у канторах вокны выбівае. А на пасаду віленскага ваяводы ўжо прэтэндуе самавіты пан Міхал Багінскі, прадстаўнік фамілії магутнага аб'яднання магнатаў на чале з чартарыйскімі. І калі збярэцца сойм, ужо нават зараз пад вокнамі гудуць шумяць хвалі пыхі людской, абураўся наперадзе, І хто ведае, дзе паўстане непарушная скала, аб якую тое мора разаб'ецца, альбо дзе будуецца выратавальны каўчэг ці не тут у кабінеце прафесара Віленскай акадэміі сфарбаваных чырвоным лакам дошчак, на адной з якіх напісана імя Пандора. Раптам рука ляльки варухнулася, гэта было нават страшна. І пачала вадзіць алоўкам туды-сюды. Усе астатнія часткі лялькі заставаліся змерцвелымі на аркушы паперы ўтварыліся роўныя паўкруглыя пісягі. Здорава! Узрадаваўся пранціш. Але лёднік выглядаў незадаволеным. Гэтага вельмі мала нібыта нехта спецыяльна паставіў на механізм абмежавальнік для дурняў, каб улучылі і супакоіліся. Ха! А я не люблю, калі мяне лічаць за дурня, трэба задзейнічаць гэтую паненку на поўніцу. І лёднік з новымі сіламі ўзяўся за рамонт, як мароз на ноч. Бутрым, Цябе што на алхімічнае золата перагналі, ты чаму хвельку прагнаў? У пакоі мкліва зайшла жанчына з гнуткай гордай паставай. Яе валасы былі сабраныя пад сціплы каптур, але вялізныя сінія вочы паглядалі так, што праўдзівы мужчына зараз жа марыў забіць пад позіркам гэтых вачэй цмока альбо здзейсніць хоць які невялічкі подзвіг, каб паглядзела ласкавей абы ўсміхнуліся гэтыя дасканала акрэсленыя вусны. Прабач <clears throat> Саламея, але ў мяне а цікавая навуковая загадка. Мармытаў лёднік, які стаяў на каленях перад васковай панны, сунуўшы ў яе спіну руку і нават не зірнуў на жывую прыгажуню. Але пані лёднік не пакрыўдзілася. Яна як зачараваная глядзела на пандору. Ого, якая ў цябе навіна працуе? Не, прабурчаў лёднік. Малюе пісяі, але я ўпэўнены, гэта толькі адчэпнае. На пачатку былі адлучаныя некалькі дэталяў і падобна, што гэта нехта зрабіў на знарок. А якойсьці важнай дэталі проста не хапае і мне трэба зразумець, як яна павінна выглядаць. Гостя зараз жа прысела каля мужа, углядаючыся ў механізм. Я не дужа разбіраюся ў машынерыі, Але, можа, вось э, гэтае колца павінна было э, з'ядноўвацца вунь з тым. А я думаю, не, неуважно отказаў бутрым і панеслася. Дыскутаваць сямейная пара лёднікаў умела дасканала з выкарыстаннем дзесяці моваў і капы навуковых слоўцаў, ад якіх у нармальнага шкаляра зводзяць сківіцы, як ад чаромхі. Хутка далікатныя белыя ручкі пані былі гэтаксама вымазаны адмысловым алеем і абдрапаныя вострымі зубчыкамі колцаў, які ў пранцішай прафесара. І ўсе прысутныя, акрамя шаравокай пандоры, паспелі тры разы пасварыцца на конт прызначэння таеці іншыя дэталі. І вырвіч – у чарговы раз падумаў: Як жа пашанцавала лёдніку з жонкай! Лёднік накрэсліў гіпатэтычны абрыс дэталі, якой не хапала пасля яны з пранцішкам спрабавалі нешта падобнае зрабіць з дроту і мосенджу прымацаваць на патрэбнае месца. Толькі звон, які абвесціў, што час гасіць агні, змусіў перарваць працу. Зараз же защоўкаў металічны салавей, кавасковая рука пандоры здрыганулася і заціснуты ў ёй аловак правёў па аркушы яшчэ некалькі пісягоў, потым лінія трохі збочыла, але далей справа не пайшла. Ну, амаль дарабілі. Задаволена прамовіў лёднік, размазваючы па шчаце тлустую чорную пляму. Трэба толькі замяніць спружынку. Заўтра і зробім. І паненка нам нешта напіша. Бутрым. Нечакана сур'ёзна загаварыла Саламея, паглядаючы ў мёртвыя вочы Пандоры. Мне чамусьці неспакойна. спакойна. Не падабаецца мне гэтая лялька. З чаго б такі дзіўны падарунак ад гетмана? Ці не хаваецца тут нейкая інтрыга, і мы зноў ублытаемся па самыя вушы ў крывавыя прыгоды? І расстань, залфейка, паблажліва прамовіў стамлёны лёднік. Гэта ўсяго толькі цікавы дарагі аўтамат для забавы багацеяў. Упэўнены, каб не хвароба, князь проста запрасіў бы мяне дапамагчы запусціць гэтую штуку. Падзівіліся б усе ды годдзе. У пана э, караля радзівіла вунь, залаты паўлін маецца, які ходзіць ды хвост распускае. Які тут могуць быць таямніцы, акрым механічных? Магчыма і так, ціха прамовіла Саламея. Але ты сам распавядаў мне гісторыю праскага галема. Я адчуваю, што найлепей было б табе ўзяць якую сякеру пасячы гэтую ляльку на друзды патапіць у вялі. Ай, нервы ў цябе расхадзіліся з алфейка. За пару табе нанач львінай травы лёднік прыхінуў да сябе жонку, пацалаваў яе ў лоб. «Усё рушылі, а ты, кот марцовы, сурова зірнуў на пранціша, пойдзеш з намі і адгэтуль пераселіся ў наш дом. Цяпер штодзень, як сцямнее, каб быў у пакоі, ясна?» «Ясна», – прабуркатаў вырвіч. Пані Саламея нахмурылася. «А што здарылася? Чаму ты так сурова з хлопчыкам?» Пан Вырвіч нешта ўтварыў? Пасля раскажу, незадаволена адказаў прафесор, зашпільваючы камзол. А пад вакном раўлі п'яныя галасы, нібыта грэшныя нашчадкі Адама прасіліся да дабравернага ноя ў каўчэх, які ўздымаецца на хвалях сусветнага патопу ўсё вышэй і вышэй. Памёр ягоная мосць, князь радзівіл, аплачам вялікага гетмана. Гуляйма, пане браце, у памяць шчодрага князя нашага. У апусцелым кабінеце глядзела ў цемру шэрымі мёртвымі вачыма васковая лялька ў белым парыку, упрыгожаным перлінамі і ніхто не бачыў акрамя металічнага салавейкі, што яе рука заціснутым у пальцах алоўкам здрыганулася. Малюнак Пандоры Калі старажытныя грэкі хацелі ўшанаваць памяць памерлага, ставілі над ягонай магілай незвычайны помнік, а так званы курас. Аголеную гліняную фігуру гэткага ідэальнага абагуленага нябожчыка. З належнымі прапорцыямі, са слепавокім усмешлівым тварам, доўгімі кудзерамі шырокімі плячыма. І правільна, смерць усіх раўняе навошта нашчадкам памятаць, што былі нябожчыкі на момант адыходу з гэтага свету лысыя, кульгавыя, гарбатыя, задвіслымі жыватамі, асузіраючы гадамі над магільны курас, нават той, хто калісьці укладваў непрыгожы раззяўлены без зубы рот з сінелымі вуснамі медзяны абол плату харону, пачынаў верыць, што нябожчык быў менавіта вось такі, упэўнены ў сабе усмешлівы прыгажун ды асілак дзеля вялікага гетмана і віленскага ваяводы не трэба было ляпіць глінянага ёлупа, каб усе і кожны уявілі яго сармацкім рыцарам без адзінае заганы. Бо ў слаўленні вартасці ў памерлага набывалі ўсё большую моц, шляхта адзін перад адным спаборнічала ў вынаходніцтве велягурыстых азначэнняў – Чаму ясная справа спрыяла рака медавухі, якая шчадра лілася за хаўтурнымі сталамі. Сын нябожчыка, ягоная моць Кароль радзівіл нават, мыкаць ужо не мог так зацята, гора сваё тапіў. Казалі, што нават падпісаў, не чытаючы падсунутую яму ў вішным сябруком богушам дарчую на маёнтак дубінкі – Ну і немавем, што яшчэ з добрасардэчным князем у жаль абрынутым хціўцы усялякія вытваралі. Праўда, каб і паставілі ў гэтыя дні па антычным звычаі пасярод вільні па князі Міхалі Казіміры Радзівілле гліняны стот, адразу ж на друс яго растаў кліп – неасцярожныя ў горы сваім прыхільнікі. не здзівіла жывапісная група, якая сярод буйназоры вераснюўскай ночы мерала ўсе куты па Востарабрамскай вуліцы. Двое шляхцюкоў у расхінутых кунтушах і жупанах, за збітымі на бакір шапкамі і куртата летаўсманны слуга, які спрабаваў надаць сваім панам больш-менш просты накірунак руху. Праўда, Шляхціцы ні раўлі не спявалі. Старэйшы ды вышэйшы толькі лаяўся скрозь зубы ля неяк дзіўна не па тутэйшых мовах. Адразу некалькіх ды час ад часу скрушна паўтараў па-беларуску тры лекцыі. Тры лекцыі назаўтра. Той, што маладзейшы, якога вадзіла, У лукаткі не менш суцяжаў з падарожніка неслухмяным языком, нібыта ў роце пагаспадарылі пчалы. Плёнь ты, бо трым на тыя лекцыі. Ты цяпер шляхціца не трубка клісцірная. Старэйшы рэзка спыніўся, ледзь не паваліўшы ўсю кампанію, грозна зарычаў нізкім голасам «Я...» Сын Гарбара, не збіраюся забываць пра сваё паходжанне. Мой герб, мае веды. Я доктар, я вучу і лячу, і ў тым прызначэнне маё. Апостол Пётр рыбаком быў, і гэтага не саромеўся, а Господ наш сын Цеслі. Недзе побач завыў сабака, Ягоная жаласная выцё хвотна падхапілі хвастатыя адзінаплямяннікі ва ўсіх дварах ажно да базыльянскіх муроў. Ціха ты шаленец кручаны хочаш, каб за блюзнерства ды абразу рыцарства ў вязніцу заканапацілі. Злосна тузануў спадарожніка малады шляхціц, чый русявы чуб прыліп да потны галба. Магу зноў цябе ўслугі ўзяць, калі панам быць не хочаш і ўвогуле. Зараз пашлю хвельку за пані Саламеяй. Хвелька амаль цвярозы і зменчаны, другое вынікала з першага страпянуўся, ягоны круглы кірпаносы твар прасвятлеў надзея, як поўня, з якой спаўзла сумная хмарка. А, і праўда, пан пранціш, — Давайте я збегаю паклічу пані. Тут ужо недалёка, а вы ягоную мосць пана доктара папільнуеце. Во, як яго разабрала, га? <laughs> Ніколі такім не бачыў. З непрывычкі відаць, бо ён жа звычайна і не п'е зусім адны свае адвары. А гэта шкодна. Голас хвэлькі зрабіўся павучальным, Хаця ягоныя маленькія празрыста-шэрыя вочы ўвесь час наскошваліся палахліва ў бок гаспадара, які бездапаможна звесіў галаву так, што шапка ледзь не звальвалася. Гэткі непрывычны выгляд доктара надаў слузе адвагі. Нельга мужчыне зусім без вінады гарэліцы. Гарэліца – рабакоў забівае і сала без гарэлкі ў жываце перасядае працягваў бубнець хвелька вось ранейшы мой гаспадар пан адам малахоўскі ўладой божа ягоную душаньку ў нябёсныя карчонцы адным духам мог кварту медавухі выпіць і нічога Нават яснавельможнага пана нашага э, караля Аўгуста Саса аднойчы перапіў з двух кубкаў імя якім было іванды іваніха хвалька ностальгічна уздыхнуў эх пане пранціш а як жа пышна хавалі гасцей на могілках ляпанскай сядзібы і кожны дзень служылі ў касцёле імшоў за памерлых ад панскага пачастунку Ды за такое пахаванне можна паўжыцця аддаць. А вас што? Егіена адна у пасля добрага шляхецкага застолля госці не павінны на сваіх дагах дамой ісці. Ганьба гэта. А самае нядобрае не даваць сумленнаму слузе свайму выпіць у гасцях ані глыточка добрага вінца язык ампутую!» Раптом равнул лёдник, поднявший головой слуга, сполохано вискнул. «Ой, дык, можа я за пани Соломея я?» Саламеі падзейнічала на доктара як гарнец расолу. Ён зноў вылаяўся па-замежнаму на гэты раз на старагрэцкай, злосна зірнуў цёмнымі пакутнымі вачыма на хвельку і моўчкі пабрыў далей. Пранцішу збадзёраны тым, што нарэшце выявіўся ў нечым больш спрактыкаваным, чым лёднік. Праўда, доктара на гетманаўскіх хаўтурах спойвала куды болей шаноўных гасцей, чым пана Вырвіча, памкнуўся падтрымаць прафесара. Але гэты высакародны намер, на жаль, не меў вынікаў, бо... Франціша пахіснула так, што ён на хвілю пераблытаў, дзе брукаванка, дзе плот, дзе зорнае неба. І толькі нечакана цвёрдая рука былога слугі утрымала яго ад абдымкаў з мокрымі камянямі. Лёднік нават у такім стане – працягваў бараніць колішняга гаспадара. У выніку абодва ўкленчылі на віленскіх каціных ілбах перад шкляным богам, прызнаючы ягоную перамогу. Тры лекцыі. У мяне заўтра тры лекцыі. Э-ка. Э-ка кан кансультацыя пячонкі. Да кульгавай свінні твае лекцыі бутрымы пячонка таксама. Дзесьці далёка пачуліся стрэлы п'яныя выкрыкі. Вечная памяць слаўнаму гетману. Мудрая пані Саламея не сказала ні слова. Перадаверыўшы пранціша клопатам нядужа задаволенага такім гонарам хвэлькі, павалакла мужа ў спачывальню. Адвараў дзеля такога выпадку было ўжо наварана два збаны. Раніца была цяжкой, прыблізна як гарматнае ядро, прынамсі, калі б над вухам пранціша стрэліла гармата, гуду ў вушах не магло быць болей. На і Нечая рука паднесла да вусна ў студыёзуса жалезны кубак з гарачым вогкім адварам. Пранціш нават вочы, як след, не разляпіў. слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.